Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյի ունկնդիրներին։ Խոստանում, որ հագեցած եթերաժամն ու ուղեկցող հաճելի երաժշտությունը ձեզ անտարբեր չեն թողնի։ Յուրաքանչյուր երկրում, նույնիսկ զարգացած ու ռեսուրսներով հարուստ, կա սոցիալապես խոցելի խավ հասկացություն, իսկ եթե երկիրի պատերազմ է տեսել, նման խավերի արկայությունն անխուսափելի է։ Ինչ խոսք, Արցախի նման փոքր երկիրը, որը ոչ միայն պատերազմ է տեսել, այլ նաև ապրում է պատերազմի մշտական վտանգի մեջ, ունի խնդիր օգնության ձեռք մեկնելու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, վիրավոր ազատամարտիկներին, բազմազավակ ընտանիքներին, միայնակ տարեցներին եւ մյուս բոլոր խմբերին, որոնք ունեն այդ օգնության կարիքը։ Իհարկե, նոր ծրագրեր նույնպես լինում են, ինչպես նաև հովանավորչական օգնություն։ Անցած տարվա վերջում եւ նոր տարվա 4 ամիսների ընթացքում իրականացված եւ իրականացվող ծրագրերի մասին զրուցեցինք Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյանի հետ։ Ահ, շնորհակալություն մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար եւ իրոք սոցիալական ոլորտը այն բնակավարն է, որտեղ ամենուրեք կարելի է շփվել եւ գոհ եւ ուրախալի եւ տխուր իրավիճակների, որովհետեւ այդ ոլորտում միշտ չէ որ ամեն ինչ իր հատ հնով է ընթանում։ Երկադրությամբ կոնկրետ ես կարող եմ որոշակի վերլուծություն կատարել մեր կատարած աշխատանքների մասին, հիմնականում Ասկերանի շրջանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության կոլեկտիվը բաղկացած է 5 հոգուց։ 1. Պետ, գլխավոր հաշվապահ, երկու նպաստների գծով մասնագետ եւ մեկ սոցիալական աջակցության բաժնի մասնագետ։ Հիմնականում այդ 5 հոգու վրա է ծանրացած ամբողջ շրջանի սոցիալական բնակավարի աշխատանքների գերբեռնվածությունը։ Հիմնականում տարածքային գործակալությունը առաջնորդվելով Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության հրամաններով, որոշումներով, հրահանգներով իրականացնում է գործակալության գործառույթները ու միաժամանակ շեշտեմ, որ ներկայությամբ մեր սպասարկման ոլորտում գտնվում է 934 ընտանիքների 1894 երեխաներ, այսինքն մինչև 18 տարեկան։ Եվ աշխատանքների ծանրակշիռ մասը կազմում է նպաստների բաժինը։ Նպաստների բաժնում աշխատում են երկու մասնագետ, մեկը բուն պետական նպաստների նշանակման, մյուսն էլ ավանդային հաշիվների բացման համար։ Հիմնականում, եթե մենք դերցնենք այս տարում 4 ամսվա կտրվածքով, մեզ մոտ նշանակվել է 69 միանվագ գործ։ Դա թույլ է տալիս ասելու, որ այս տարվա 4 ամսվա կտրվածքով շրջանում ծնվել է 69 երեխա։ Նպաստների բաժնում վերանշանակվել է 851 նպաստի գործ, նշանակվել է 85 նոր նպաստի գործ եւ շրջանի ընտանիքներում ծնված երրորդ եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների անվամբ Արցախ բանկի Ասկերանի մասնաճյուղում բացվել է 28 ավանդային նպատակային ժամկետային հաշիվներ։ Սպասարկման ոլորտում գտնվող 1894 երեխաները ըստ սոցիալական խմբերի կազմում են հետևյալ ցուցանիշները։ Հաշմանդամ երեխաներ 28, միայնակ մոր երեխաներ 120, միակողմանի ծնողազուկ երեխաներ 116, ԼՂ պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաներ 8, առանց նողական խնամքի ունացած երեխաներ 3, Ալիմենտ ստացող երեխաներ 102 Առաջին խմբի հաշմանդամերի երեխաներ 10, երկրորդ խմբի հաշմանդամերի երեխաներ 177, 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներ 695, 3 անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներ, որոնք միջև ավակ երեխայի 18 տարի լրանալը հանդիսանում են նպաստարով 51, միջև 2 տարեկան երեխա խնամող անձանց երեխաներ 584։ Այդ հիմնական այն օղակը, որոնք ամբողջովին գտնվում էր մեր սպասարկման ոլորտում։ 2017 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 80-ն որոշմամբ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին երկրորդ խմբերի հաշմանդամներին օգտագործված էլեկտրակայանի եւ բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար մեզ են դիմել թվով 154 ընտանիքների 356 անդամներ եւ 143 ընտանիքների 332 անդամներ, ընդ որում առաջին 356 անդամները պիտի օգտվեն միայն էլեկտրաէներգիայի աջակցությունից, իսկ 332 հոգի պետք է օգտվեն բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի աջակցությունից, որովհետեւ մենք շրջանը ունենք գյուղեր, որտեղ գազաֆիկացված չեն եւ հիմնականում այդտեղ բնակվող մեր առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամների ընտանիքները ըստ որոշմամ պետք է արդեն ոչ թե ստանան որոշմամ նախատեսված 60, այլ մեկ շնչին 78 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա Հիմնականում այդ բոլոր գործողությունները կատարված են, յուրաքանչյուրի համար ստեղծված են անձնական գործեր, համապատասխան փաստաթղթերով հանդերձ, կազմված են վճարման ցուցակները եւ ամբողջությամբ ուղարկվել է հիմնադրամի սոցիալական աջակցության ծրագրերի բաժին, այնտեղից համապատասխան ֆինանսավորումները ըստ ճյուղերի հատկացնելու նպատակով։ 2017 թվականի հունվարից առ այսօր մեզ մոտ ընդունվել եւ նշանակվել է ամուսնության նպաստի գործեր, Եվ ըստ դիմումների մեզ մոտ գրանցվել են 37 քաղաքացիներ ու յուրաքանչյուրն էր հատկացվել ամուսնական նպաստ։ Հագին աշխատանքներ են կատարել նաև հիշարժան օրերի կապակցությամբ մեր սոցիալական խմբերին պատկանող քաղաքացիների հետ։ 574 անձնական գործեր ներկայդրության գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում, համարյա թե ամեն օր յուրաքանչյուր գործ են թերթում ստուգելու բոլոր անձնական փաստաթղթերի ճիշտ եւ ժամանակին արկայությունը։ Դրանց հիման վրա ելի կազմել ենք համապատասխան վճարման ցուցակներ եւ այդ վճարման ցուցակները ներկայումս ելի ներկայացված է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, առաջկա տոն օրվա մայիսի 9-ի մեր երատոնի կապակցությամբ որոշ սոցիալական խմբերին պատկանող անձանց հայնական պատերազմի հաշմանդամները նրանց հավասարեցված անձին մեր անկախության տարիների զոհված ինձանների ընտանիքներին առաջի երկրորդ կարգի երրորդ կարգի հաշմանդամներին այն բոլոր քաղաքացիներ ովքեր որոշմամբ համապատասխանում են հիշարժան օրերի կապակցությամբ օգտվելով միանվագ գումարներից եւ հիմա այդ աշխատանքները եւս ընթացքավորվել եւ համապատասխան լուսման տարբերակները արդեն կան որոշակի աշխատանքներն նաև մեզ մոտ իրականացվում է ծնելիության բազմազավակության խթանման ուղղությամբ։ Կարելի ասել, որ 2016 թվականից մինչև 17 թվականի ապրիլի վերջի դրությամբ մեզ մոտ 6 անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար Համապատասխան փաթեթի արկայության դեպքում պատրաստվել է անձնական գործեր բնակարանի հատկացման համար եւ ըստ մեր նախնական տվյալների մեծ մասը արդեն երևի կընթանա գնման տարբերակով, որովհետեւ տեղերում լինելով արտահամապատասխան մարմինների հետ համատեղ աշխատելով եւ ուսումնասիրությունները տեղում կատարելով զգացում է, որ ճիշտ է ըստ օրենքի պետք է տվյալ բազմազավակ ընտանիքը օգտվի բնակարանից 3 տարվա ժամանակահատվածում, բայց ելնելով իրավիճակից եւ նկատելով նրանց սոցիալական ծանրակացությունը, մենք համապատասխան մարմիններով համատեղ դերլություն կատարելով նպատակահարմար են գտնում առաջնորդվել գնման տարբերակով յոկոդ եւ ընտանիքի եւ մեր ծրագրերի արագացման աշխատանքներին։ Նախատեսված է կառուցել բնակարան։ Ընդհանրապես հիմնականում կառուցման տարբերակն է առաջնորդվում, որտեղ օրենքը այդ նույնն է հիմնավորում, բայց միաժամանակ ելնելով իրավիճակից օգտագործում է նաեւ գնման տարբերակը, այսինքն երբ արդեն տվյալ տարածքում ընթացքում ըստ գրանցման վայրի ղեկավարությունը բնակարային հանձնաժողովի հետ համագ գործակցելով հանրապետական գտնում է, որ իրոք այդ տունը հարմար է տվյալ բազմազավակ ընտանիքին հատկացնելու համար, արդեն առաջնորդում է գնման տարբերակով, որ เป զի արագ ընթանա գործը։ Արագ ընթանա, այո։ Տիկիները նաբացի պետական նախատեսված ծրագրերից լինում են նաև հարակից ինչ որ ծրագրեր, որոնք իրագործվում են, այսինքն չնախատեսված են լինում որևէ այլ օգնություն ինչ որ կատեգորիայի Քանի որ մեր երկրամասում հիմնականում լուրջ ուշադրությունը դարձում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման եւ հիմնական խթանիչ ծրագրերը ուղղված են թե ամուսնություններին եւ թե նորաստեղծ ընտանիքներին եւ թե բազմազավակության խթանման, այո, մենք երբեմն նաեւ հրահանգ ենք ստանում համապատասխան մարմիններից, որ նախատեսվում է այսինչ օգնությունը կամ այսինչ բարեգործական աշխատանքները ըստ հասցեականության կատարելու։ Օրինակ տեղին են նշել, որ 2017 թվականի հունվարի 1-ից, երբ արդեն նախորդ մենք էլի պատրաստել էինք ինչ որ մեզանից պահանջվել է, այսինքն մենք 16 թվականի շրջանում ծնված 4-րդ երեխա ունեցող ընտանիքները թվով 26 ընտանիք նախապատրաստել ուղարկել եք նախարարություն եւ այդ ընտանիքի ծնողները հայր ու մայրը իրենց 4-րդ երեխայի հետ միասին ներկայացել են Ստեփանակերտ քաղաքի Նադեժդա հանդիսների սրահ եւ այնտեղ բարերարների աջակցությամբ ստացել են 4000-ական ամերիկյան դոլար միանվագ օգնություն։ Այնուտի իբրաթետ օգնությունից հետո մենք որոշակի հանդիպումներ ենք ունեցել այդ ընտանիքներում եւ իրոք չնայած ընտանիքները գտնվում են պետական հոգացության ներքո, բայց կարծես թե գումարային այդ օգնությունը մի ուրիշ ընթացք տվեց այդ ընտանիքից նողներին։ Կարծես թե մի մեծ բեր նրանց ուսերից ընկներ եւ նրանք անմիջապես ձեռք բերեցին այն անհրաժեշտ պարագաները Տալինի բնակարանային, Տալինի կենցաղայի եւ զգում ես, որ արդեն եւս մի խթանիչ քայլ էր ընտանիքների ունենալ 4-րդ, 5-րդ երեխաներ։ Այդ ենք համոզում իր ընտանիքներ, որ ինչքան շատանանք, այնքան կկարողանանք ամեն ինչ եւ ստեղծել եւ բարեկարգ ապրել եւ ունենալ այն ինչ որ ձգտում ենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ եւ որ նույն լավատեսությամբ շարունակեք նպաստել եւ երկրի զարգացմանը եւ ժողովրդի ժողովրդին օգնելուն։ Շնորհակալություն։ Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կարճատև երաժշտական դաթար ենք հայտարարում։ Մնացեք մեզ հետ։ Թե երկնքում քո հանկարծ ծավալի արեկակը ու անտրևները սահատ ու հոգնած կլքես այս քաղաքը ճամփաներին հերավոր կտրվես բայց կոմ Թվում է, որ ոչ միայն մենք ենք ծնվում հայրենիքում, այլև հայրենիքն է ծնվում մեր մեջ, մեր առաջին ճիչի հետ մեկտեղ։ Ասածս գուցե մի քիչ վերացական թվա, բայց հակառակ դեպքում մենք չէինք կարոտի մեր քաղաքը, բակը, հարազատներին եւ վերջապես ինչ անուն տալ այն հուզմունքին, որը զգում ես հայրենիք վերադառնալիս։ Զրուցակիցս երիտասարդ է, կյանքով լի, գործելու պատրաստ։ 5 տարեկան էր, երբ վերաբնակվեցին Արցախի Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուր գյուղում։ Մարիամ Գևորքյանը ապագա ագրոնում է։ Մասնագիտությունը ծառայեցնելու է իր գյուղին ու Արցախին։ Խոստովանում է, որ իր առանց համացանցի եւ այսպես ասած ժամանակակից կյանքի այլ բարիքների մանկությունը շատ ավելի լավն էր։ Հաճելիորեն զարմացա երիտասարդ հայուհու ավանդույթները գնահատելու ունակությունից եւ երկրի համար ավելին անելու պատրաստակամությունից։ Լսենք մեր զրույցը։ 2004 թվականից բնակվում ենք նոր Բրաջուր համայնքում, Շահումյանի շրջանի։ Մանկությունս եւ պատանեկությունս կարելի ասել անցել է այնտեղ, արդեն 3 տարի աստեղ սովորում եմ, բայց գնում եմ կարելի ասել արդեն հայրենի գյուղ ինձ համար դարձած իմ նոր Բրաջուրը։ Ուզում եմ իմանալ նոր Բրաջուրը ձեզ համար։ Ինչով է առանձնանում, ինչով է ստիպում իրեն սիրել։ Բոլոր հիշողություններս կարելի է ասել կապված են հենց նոր Բրաջուրի հետ, քանի որ մանկությունս անց մնացել է այնտեղ, այն ամենաանհոգ տարիները ես ունեցել եմ Նոր Բրադյուրում, այն ժամանակ այնտեղ ոչ ինտերնետ կար, ոչ լույս կար ու այնտեղ իսկականից մանկություն է անցել, երբ որ բոլոր երեխաներով հավաքվել ենք, թե կուզեն տուն-տունիկ, այն մանկական իսկական խաղերը անցել են այնտեղ, շատ ուրախ եմ, որ թեկուզ ոնց որ աշխարհից կտրված ինչ որ տեղ լինի, մանկությունս անցել է այնտեղ, միջև 12-րդ դասարանել սովորել եմ այնտեղ, առաջի դասարանից ցենց եղել եմ։ Գիտակցումը հայրենի թուփիկ, հող, հարազատ ինչ որ հողակտոր երևի հենց այդ ժամանակվանից էլ արդեն գիտակից փոքրինչ, արդեն 5-6 տարեկանում որ սկսում ես հասկանալ քոնը որն է, հա։ քո բակը, քո այն հարազատ բառը հա, շատ հարազատ է ու հիմա թեկուզ երբ որ գնում ենք արդեն գյուղ, այդ ճանապարհը շատ հարազատ է ու շատ ուրախանում ենք, երբ որ արդեն իմանում ենք նորից գնում ենք Բրաջոր, երբ որ գնում ենք երկու օրա տևում, ինչ լինում ենք գյուղում, այդ երկու օրվա ընթացքում փորձում եմ հասցնել գյուղի թեկուզ բոլոր բնակիչներին, հարևաններին, գյուղի ամենտեղ գնալ, որպեսզի կարողանամ կարոտս առնել այնտեղից, որովհետև իսկապես շատ կապված ենք Բրաջուրի հետ։ Բրաջուրի մանուկները էլի շատ լավն են, թեկուզ բնակիչները, Բրաջուրի համարյա բոլոր բնակիչները վերաբնակեցված տարածքա, քանի որ այնտեղ Հայաստանից վերաբնակիչներ ավելի շատ կան, Շահումյանից էլ կան, ովքեր փախստականներ են, էլի այնտեղ ապրում են։ Երևի յուրաքանչյուրը իր ավանդույթներով։ Հա, յուրաքանչյուրը իր ավանդույթներով ու ամեն անգամ ինչ որ նոր բան է բացահայտվում հայ հայաստանցիների համար բացահայտվում է Ղարաբաղցիների այդ ավանդույթները, սովորույթները, իսկ արդեն Ղարաբաղցիների համար հայաստանցիներինը ու այդպես փոխադարձ կապ է ստեղծվում։ Արցախցիների ինչն է որ հարազատացել է, գուցե ձեռն է դարձել արդեն ավանդույթների, սովորույթների մեջ նկատունը։ Ղարաբաղցիների մեջ շատ զգացել եմ, որ իրենց ավանդականը ժենգյալով հացն է, ինչ համախմբված են իրանք, օրինակ մի քանի հարևաններով հավաքվում են ու որոշում են ժենգյալով հաց թխել ու դրա հետ մեկտեղ էլ բոլոր հարևաններին կանչում են, ասում են այսօր իրիկուն է, հենց տենց էլ ասում են ժենգյալով հաց ենք թխելու ու շատ հյուրասեր ազգ են Ղարաբաղցիները ընդհանրապես ու դրանով էլ հենց իրանք կարելի ասել առանձնանում են։ Ինձ այդ ժենգյալով հացը այդ process-ն է հա։ երևի ավելի ավելի համախմբում։ Ահա, երբ որ Գարունը գալիս է, Ղարաբաղցիները միշտ ասում են, Ժինգալով հացի սեզոնը բացվեց, հենց այդպես էլ կա։ Մարիամ, ուսանող եք արդեն եւ ընտրած մասնագիտությունը ձեր էլի երևի ինչ որտեղ ծառայեցնելու եք հենց նոր բրաջուրին զարգանալուն։ Նոր բրաջուրը շատ հարուստ է իր բուսական աշխարհով, ունի շատ գեղեցիկ բնություն եւ քանի որ ես սովորում եմ ագրոնոմիա մասնագիտությունը, հետագայում որպես ապագա ագրոնոմ, քանի որ նաեւ մասնակցել եմ էկոտուրիզմի դասընթացներին ու նմանատիպ այլ դասընթացների, որոշել եմ դա ավելի հերանեկարային օգտագործել եւ մտածում եմ, որ նոր բրաջերում շատ բուսատեսակներ կարող ենք հայտնաբերել, որոնք Ղարաբաղի այլ տարածքներում կարող են եւ գոյություն չունենալ կամ շատ հազվադեպ են հանդիպում։ Որոշել եմ դրանք ավելի լավ ուսումնասիրել, զննել եւ մտածում եմ, որ հաստատ կհայտնաբերվեն այդպիսի տեսակներ, որոնք թե բրաջուրի, թե ընդհանուր Ղարաբաղի համար շատ օգտակար կլինեն եւ թե նաեւ ինձ համար որպես մասնագետ։ Եվ դրանով ինձ թվում է, թե նոր բրաջուրը կզա զարգանա ավելի շատ ու այնտեղ արդեն տուրիստներին ներգրավելու ավելի շատ հոսք կլինի ինձ թվում է թեկուզ դա նաև շատ լավ հանգստի գոտի է հանդիսանում քանի որ նոր բրաջուրով անցնում է նաև մեզ հայտնի Թարթար գետը շատ գեղեցիկ բնություն ունի երկու կողմից էլ ժայռերով քանի որ լեռնային գոտի է համարվում հենց Շահումյանի շրջանը ինձ թվում է туриզմի զարգացնելու համար բոլոր անհրաժեշտ բնական ռեսուրսները մենք ունենք մնում է դրանք ուղղակի ճիշտ օգտագործել Սովորական նոր բրաջուրցու առորյան ինչպիսին է Նոր բրաջերում զբաղվում են անասնապահությամբ, մեղվապահությամբ շատ զարգացած է։ Գյուղի բնակիչները իրենց առօրյա հոգսերով են տարված, որոշ մասը աշխատում է, որոշ մասը գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Հողը շատ բերի է, հումուսով հարուստ է եւ մարդկանց մոտ ստացվում է, որոշ մարդիկ էլ այդ դրա մեջ խորացած են եւ կարողանում են իրենց արտադրանքը տեղափոխել մյուս շրջանները ու իրենց օրվա ապրուստը, եկամուտը ստանում են հենց գյուղատնտեսությունից։ Այսինքն իրենց հոգսերը հոգում Հա, իրենց հոգսերը կարող են հոգալ եւ կարելի է ասել, որ այնտեղ եթե ոչինչ էլ չաշխատես, հենց որպես պետական աշխատանք, այնտեղ եթե դու կարողանաս քո հողը մշակել, հաստատ կարող ես թե օրվա ապրուստդ ու թե հլը ավել քեզ ապահովված լինել։ Պարզապես աշխատասիրություն։ Հա, աշխատասիրություն, որը ինձ թվում է Ղարաբաղցիների մոտ, հայ ազգի մոտ միշտ էլ եղել է ու կա։ Ինչ կցանկանայիք ձեր գյուղի ապագայի համար։ Գյուղի ապագայի համար մենք ունենք շատ լավ մանուկներ, շատ լավ երիտասարդներ։ Կարող եմ վստահացնել, որ գյուղի ապագան հուսալի ձեռքերում է, որովհետև ակտիվ երիտասարդներ շատ կան կան զբաղմունք հենց երիտասարդների համար, երիտասարդների, երեխաների, դեռահասների, ասենք որպեսի իր առօրյան հագեցած դարձնի։ Կապված հենց գյուղատնտեսության հետ ինձ թվում է հենց դրանով կարող են խորանալ, եթե ինչ որ մասնագետ են ուզում դառնալ, ուրեմն անպայման ինչ որ մի ճյուղ պետք է ընտրեն, օրինակ եթե մեղվապահություն ընտրեն, իրանք կարող են հաստատ դրանով շատ մեծ հաջողությունների հասնել, ուղղակի պետքա կողմնորոշվել կոնկրետ ինչ է սիրում եւ ինչով սկսես զբաղվել ու ինչը զարգացնել զարգացնել։ Եվ ինձ թվում է այս պարագայում ավելի կարևոր է ճիշտ ընտրությունը մասնագիտության, նաև որ եւ կարողանաս տեղայնացնել, օգտագործել եւ քեզ օգտակար լինի եւ դուին։ հա, Պետքա այդ բնական ռեսուրսները կարողանալ ճիշտ օգտագործել ու բացահայտել։ Եվ երևի կդառնաս ինքդ էլ քո չորցանկություններ իրագործած եւ օգտակար եղած գյուղի։ Գյուղի, հա, եւ գյուղի եւ ինքդ քեզ համար։ Ասենք դու սովորում ես եւ որպես մասնագետ ես արդեն վերադառնալու գյուղ ոչ որպես ինչ որ մեկից սովորած, այլ որպես բարձրագույն կրթություն ստացած գյուղատնտես, ասենք, ինչ որ մասնագետ։ Երևի այս պարագայում դա էլ պակաս կարևոր չէ, որ հա, դա էլ շատ շատ դիտելիքներով լինեն։ Օրինակ, եթե մենք էլ ստեղ խորանանք մեր մասնագիտության մեջ, մենք կարող ենք գնալ գյուղ եւ այնպիսի չնչին մանրուքների վրա ուշադրություն դարձնել, որոնց դեռ այն ժամանակ այդքան էլ մեծ կարևորություն չէինք տալիս։ Օրինակ, թեկուս կենթանական աշխարհի մեր մոտ ընդհանրապես Շահումյանի շրջանում հարուստ է կենթանական աշխարհը ու կարող ենք հանդիպել այնպիսի կենթանատեսակների, որոնք նույնպես մնացած վայրերում չեն հանդիպում կամ թեկուս թրջունները։ Մի խոսքով հերանկարային վայր է։ Հերանկարային վայր է, հա, հատկապես էկոտուրիզմի համար, հանգստի գոտի ստեղծելու համար, որովհետև այնտեղ այդքան արհեստական շենքեր, կառույցներ չկան, իսկ օրինակ արտասահմանից եկած տուրիստի համար ինձ թվում է ամենակարևորը դա դա է, որpիսի նա գնա այնպիսի աշխարհից կտրված գողտրիկ տեղ, որտեղ կարողանա իր լիարժեք հանգիստը ապահովվել։ Ու կարևոր է նաև երիտասարդության շրջանում ակտիվ մասնակցություն ունենալ տարբեր միջոցառումներում, օրինակ ես լինելով Միացյալ Հայաստան հայրենասիրական կազմակերպության անդամ, վերջերս որոշել ենք Շուշիում հայկական գերեզմանների մաքրումը իրականացնել, որտեղ գրեթե 20 տարի ոչ մի այդպիսի աշխատանք չէր կատարվել եւ դա եւս շատ կարեւոր կարևոր նշանակություն ունի, թե հայրենասիրական ոգին, թե մնացած ակտիվությունը քո ավելի բարձրացնում է ու ու ցանկացած միասնական կատարած աշխատանք ու այդ աշխատանքը մենք բոլորս կատարել ենք անդամներով, ինչպես նաև Ագրարային համասարանի ուսանողներով, որոշել ենք միահամուռ ուժերով, քանի որ դա հայկական գերեզման է, ուստի մեր պարտքն ենք համարում մաքրել, քանի որ իրենք զոհվել են հենց մեր հողերի համար եւ այդ մի փոքր միջոցառում առումով ինձ թվում է շնորհակալությունը, երախտիկը կհայտնենք նրանց։ Շնորհակալություն Մարիամ, հաջողություններ ձեզ ինքնარეալիզացվելու ճանապարհին եւ համոզված եմ, որ ճիշտ քայլերի դեպքում իրոք դուք շատ մեծ օգուտ կբերեք ձեր գյուղին։ Շնորհակալություն։ Երում կնդիրների հանդեպ սիրով ու հոգատարությամբ եթերում բարև մարդաստո հաղորդաշարն է։ Առաջարկում ենք եւս մեկ հաճելի երաժշտական ընդմիջում։ Դու երազանք, որին հասանք։ Դու զանգ, որ նոր ուրով հնչեց։ Դու հայի հող, մեզ ուշ տվող, որ վերջապես սազած շնչեց մեր իրական նվիրական մեծ հաղթանակ երկար սպասված մեր լարնային հարևային կարոտի հող վերադարձած Արցախի հող չեմ տարբերում իմ հայաստան ու իմ արցախ ապրում եք իմ Մեր բոլոր ռադիոլուսողներին, որտեղ էլ որ մեզ ունկնդրեն, տանը, ավտոմեքենայում թե աշխատավայրում, մաղթում ենք հաջողություն, լավատեսություն եւ ծրագրերի իրականացում։ Իսկ այժմ ներկայացնում ենք հետաքրքիր պատմական փաստեր։ Հին Բաբելոնում Հիվանդի մահվան մեջ մեղավոր բժշկի ձեռքերը կտրում էին։ Հին կելտերը կռվում սարսափելի էին։ Նրանք ոչ մի հակուստ չէին հագնում եւ կապույտ էին ներկվում։ Այս տեսարանն արդեն իսկ սարսափ էր առաջացնում հակառակորդի մոտ։ Պարսկական բանակը ժամանակին շատ հզոր ուժ էր։ Բանակի հրամանատար Քսերքսը նախընտրում էր ճաշել իր 15000-անոց բանակի հետ, որ เป զի կերակրեն նման ահրելի քանակի մարդկանց, քաղաքները ստիպված էին ծախսել ժամանակակից 100 միլիոն դոլարի չափ գումար։ 16-րդ դարում Չինաստանում ինքնասպանության ամենատարածված մեթոդը 1 կիլոգրամ աղ ուտելն էր։ Խավության նոխազը իրական պաշտոն էր։ Այսպես էին անվանում այն երեխային, ով դասերի ընթացքում նստում էր թագաժառանգի կողքին։ Եթե արքայազնը սխալ պատասխան էր տալիս, նրա փոխարեն հարվածում էին հենց տղային։ Հին ժամանակներում նավաստիները ձգտում էին գոնե 1 ոսկի ատամ ունենալ։ Իսկ գիտեք ինչի համար։ Սև օրվա համար, եթե հարազատները թաղման փող չունենային։ 18-րդ դարում շոտլանդական կիսաշրջազգեստ կրելու դեպքում մահապատժի էին ենթարկում։ Վասկո դա Գաման Հնդկաստանից վերադառնալիս իր հետ բազմաթիվ համեմունքներ էր վերցրել, հատկապես Սև Պղպեղ, Եկամուտը կազմեց 6000%։ Դրանից հետո Հնդկաստանից Պորտուգալիա ներմուծվող ապրանքի 95%-ը սև պղպեղ էր։ Սպարտանցի տղաները բանակային ծառայության մեջ էին մտնում 7 տարեկանից։ Երբեմն տղաները չէին դիմանում ճնշմանն ու մահանում էին։ 20 տարեկանում 13 տարվա ուսուցումից հետո նրանք զինվորական էին դառնում։ Նրանք ծառայում էին մինչև 60 տարեկանը։ Հնդկաստանում պլաստիկ վիրաբուժությունը զարգացած էր դեռ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Հիմնականում կատարում էին քթի վիրահատություն։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ռադիոլուսողներ։ Հուսանք կարողացանք հագեցած ու հաճելի դարձնել մեզ հետ անցկացրած ժամանակը։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։